Es eh, ar šo liecību dalījos pagājušajā gadā svētceļojumā, bet es zinu, ka redzu, ka mums ir daudz jaunu dalībnieku, tie, kas pagājušajā gadā negāja, un es ļoti labprāt liecinātu tieši par aglonas filmāšanas palīdzību. Jo mēs ejam ceļā uz aglonu pie filmās. Nu, jau pirms vairākiem gadiem mums ar eh, vīru bija aktuāls um, jautājums par savu um, māju, ģimenes māju. Tie bija tādi laiki, kad daudzi cilvēki bija iekrituši nopērkot zemi, domādami, ka tur varēs celt, bet pēc tam izrādījās, ka dokumenti nav kārtībā. Un tur ir uh, lauksaimniecībā izmantojama zeme. Tāpēc mēs bijām ļoti uzmanīgi un piesardzīgi un arī aizdomīgi par dažādiem piedāvājumiem. Un uh, ļoti sakojām līdzi, lai Jā, lai, lai, lai viss ir godīgi no mācēju puses. Un eh, tajā laikā mēs eh, ar vīru diezgan salīdzinoši bieži braucām uz Agonu un lūdzāmies tieši par šo jautājumu par mājas iegādi. Eh, mēs bijām nonākuši pie secinājuma, ka mēs pirksim zemi un celsim paši māju, nu viss ir jau gatavs. Un mēs to, to, to lūgumu un šo nodomu uzticējām aglonu dievmātei un braucām tādā nodomā arī lūgties uz aglonu bieži. Mums bija vairāk piedāvājumi. Tuvāk Rīgai, tālāk no Rīgas, mēs zinājām, kurā rajonā mēs gribam apmēram. Um, un vienreiz bija, bija viens parādījās tuvinājums, mēs piezvanījām, sarunājām ar māku, lai satikties uz zemes gabala izkāpa no mašīnas, sasveicinājamies ar māsu, apskatījām gabalus, mums tas zemes gabals patika. Un mēs tā kā nolēmām, ka mēs tā kā gribētu iegādāties sarunājumu, ka mēs ar māsu sazvanīsimies vēl apdomāsim. Līdz nākamajam zvanam māsvarim, mans vīrs bija devies uz vietējo domu, iepazīties, vai tur ar tiem dokumentiem viss ir kārtībā, jo māsvars mums teica, ka viss ir kārtībā. Un domāju, noskaidrojot, ka nu, tur līdz galam viss nav vēl nokārtots no mākoņa. Nu, tāds 15 uz 5 drošības ziņā iegādāties to galvu gabalu. Un eh, pa to laiku mēs, protams, līdz tās atlikumām, jo mēs to gabalu tā kā gribējām zemes gabalu, un pa to laiku jau atradām citā vietā zemes gabalu. Uzskatījām un praktiski jau nolēmām pirksim citus sapratu, ka piezvanīs māsai tam iepriekšējā zemes gabalā mākorim un pateikt, ka mēs esam atraduši citu, ka mēs to gabalu, ko viņš mums piedāvāja, neņemsim. Tad mēs vēl nepaspējām viņam to reizi paziņot. Tas bija sestdienas rīts, kā tagad atceros, mēs dzīvojam vēl Rīgā. Manam vīram zvana telefons. Es paceļu un redzu, ka viņš tāds jūtīgs, ko es esmu. Un, uh, beidzās tā telefona saruna vīram prasu, nu, kas tad bija, kas tev zvanīja. Un es prasu zvanīju, kas mākot tam zemes gabalam, kas mums patika, bet kuru mēs tā kā nolēmām neņemt, jo tur nebija drošības dokumenti viss sakārtot. Zvanīja tas mākot un teica, jūs nav, mums pilnīgi svešiem cilvēkiem, ko viņš bija redzējis tikai vienu reizi. Un mēs neko lieku arī ar viņu nerunājām. Viņš, tikai par zemi. Un viņš saka manam vīram tajā telefonu sarunā tā, jūs neuztraucaties, ar to zemes gabalu viss būs kārtībā. Jūs varat man pilnībā uzticēties, visi dokumenti tiks līdz galam sakārtot, jūs varat droši pirkt. Es biju aglonā un lūdzos par to. Un tas mākslinieks to saka manam vīram, pilnīgi svešam cilvēkam. Nu, tāpēc tam vīram sirs izteiksmi bija, nu, bieži tā negadās. Jo ticība tomēr tā ir tāda lieta, ar ko mēs tā baigi, nu, nu tā, tā mazliet tā, jā, kuram katram varbūt nedalītos. Protams, pēc tās telefona sarunas viss sāk kārtoties. Mēs sapratām, ka tā ir zīme no Oglonas divmātes, ka mums tajā vietā tā zeme ir jāpērk. Un nu jau vairāk kā 15 gadus mēs dzīvojam savā mājā, tajā zemes gabalā, par kuru arī mākslinieks bija lūdzies, Aglons Dievmātē. Tā kā pateicība Aglons Dievmātē par uzklausītām lūdzinām. Dievam. Meklēsim tad eh, māklerus, kas lūdzās Aglonā. Varbūt pat šajos svētkos.